для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. калі пагасілі каганец і кожны лёг на сваё месца, у яе бліснула гэтая страшная думка. Вернуцца нашы, прыйдзе Петя, і раптам ён не зразумее, не захоча зразумець, чаму яна прытуліла Лялькевіча, назвала мужам. Кажуць, рэўнасць асляпляе чалавека, робіць неразумным – Яна зноў прыгадала, як Пеця прыраўнаваў да гэтага Шуладзіміра Івановича, калі ўбачыў іх разам на валейбольнай пляцоўцы, як ён сапраўды страціў тады розум і проці ночы пабег немаведама куды і ледзь не трапіў у абдымкі Любы. Што калі ён зноў не зразумее, не паверыць, што толькі выпадак, выключны выпадак звёў іх разам? Як гэта будзе страшэнна крыўдна і абразліва? Не, пераконвала яна сябе. Тады ён быў малады, неразумны, нішто нас не звязвала. А цяпер ён сталы. Ён сам пройдзе праз вялікія выпрабаванні і пакуты, і цяпер у нас дачка. Як жа ён зможа хоць на хвіліну ў сумніцу маёй сумленнасці і адданасці. Нарэшце яму скажуць поля Даніку Владзімир Іванович. Потым ёй стала цяжка не ад таго, што гэта можа здарыцца, што Петя прыраўнуе, ад таго, што у яе з'явілася такая думка аб ім, якая нібы кідала цень на светлы вобраз мужа. Выходзіла так быццам бы яна Саша кепска ведае бацьку сваёй дачкі і сумняваецца ў яго розуме шчырасці высакародстве. Праз гэта яна доўга пакутавала. Партызаны перадавалі цераз хлопцаў медыкаменты, рыбін тлушч, і Лялькевіч пры добрым сашаным і поленым доглядзе хутка ачуняў. Раны яго гаіліся, як ад жывой вады жартаваў ён сам. Правда, тлушч ён рэдка піў, аддаваў ленцы. Малой спадабалася прысмакай шокі яе за які-небудзь тыдзень прыкметна паружавелі. Увогуле яго адносіны да ленкі таксама выклікалі ў Сашы незразумелую трывогу і рэўнасць. Вельмі ж ужо ласкавы і чулы быў гэты чужы чалавек да яе дачкі. Саша доўга пазбягала пакідаць ленку з ім, але гэта рабіла поле і дані, і камісар атрада цудоўна спраўляўся з нялёгкімі абавязкамі нянькі. Вярталася Саша, хапала дачку на рукі, А яна плакала і цягнулася назад да ложка, на якім сядзеў цяляжаў лялькевіч. У Сашы балюча шчымела сэрца, і ў той жа час самую яе нейкая невядомая сіла цягнула да гэтага чалавека. Яна не памылілася, калі падумала, што ён прыйшоў не толькі дзеля таго, каб залячыць свае раны. Ён адразу ўзяў свае рукі кіраўніцтва іх групай. Цяпер – Уся дзейнасць маладых падпольшчыкаў накіроўвалася ім. Але, відаць, не толькі іх групай ён кіраваў. Трымаючы шчыльную сувязь з атрадам, ён рабіў нешта значна большае. Недарма ўжо праз некалькі дзён паслаў ён Даніка ў Гомель з некім сакрэтным заданнем. Праз яго Саша даведалася нарэшце, хто такі стары, імя якога хлопцы ўтойвалі нават ад яе член арганізацыі. Увечары перад калядамі за акном іх хаты пачуўся моцны прыгожы мужчынскі бас. Шадрую, шадрую, каўбасу чую, дайце каўбасу дамоў панясу, дайце другую, яшчэ пачастую. Потым той жа голас выгукнуў на ўсю вуліцу. Хлопцы, вы давайце далей, а я забягу гэтую хату. На каўбасу тут надзея малая, але хачу паглядзець, што за чалавек прыйшоў да хведаравай дачкі. Кажуць, песні ведае, можа, мы спеліся б з ім. Каваль наш, дзікаваты чалавек. Сам каваль і прозвішча кавалёра слумачыла Саша Лялькевічу, які моўчкі ляжаў на ложку і прыслухоўваўся да шчадровак за акном. Яны толькі двое былі ў хаце. Саша гатавала вячэру. Занятая сваёй справа яна не бачыла, як усміхнуўся камісар. Да і цяжка было ўбачыць. Хату толькі напалавіну асвятляў чырванаваты дрыготкі водбліск агню, што гарэў на прыпечку. Кут за грубкай, дзе стаяў ложак, тануў у змроку. Сапраўды, калгасны каваль Алексей Алексей Сафронович Кавалёў меў славу дзівака. Некалі ён служыў дыяканам, але ў годзе трыццатым адмовіўся ад гэтай непрацоўнай прафесіі пайшоў на завод кавалём. Тлумачыў свой пераход ён заўжды жартам. «За голас мой і імя, Алексей Божы чалавек!» Бацька, паслухаўшы папа, паслаў мяне вучыцца на святога айца, спадзяваўся, што я метрапалітам стану, але ўратавала мяне ад духовнага сану маё прозвішча. Яно падказвала, што месца маё не ў царкве, а ў кузні. Лес ён меў сапраўды моцны і прыгожы. Акрамя таго, каваль быў добры музыка, граў на гармоніку і скрыпцы. А таму ўсё наваколле ведала яго не горш, як таго папа. Бо ён быў госцем абаль на кожным вяселлі, на кожных радзінах і нават на многіх гулянках моладзі. Бывало, выйдзе ўвечары з хаты, пачуе, што недзе на другім канцы вёскі, а то і ў суседнім пасёлку моладзь спявае, паслухае і да жонкі. Эх, маці, хораша спяваюць, збегаю, падтрымаю. Жонка, з якой ён жыў, як казалі душа ў душу, ніколі не пярэчыла. І гэты грузны мужчына, якому падбіралася пад 50, са спрытам юнака бег на спеў, каб адвесці душу. За гэтае дзівацтва некаторыя лічылі, што ў каваля не ўсе дома. Збівала яго з нармальнага тропу яшчэ адна хвароба, якая, як ён сам тлумачыў і правяла яго з горада ў прырэчную вёску. Быў ён на дзіва заядлы рыбалоў. За гэты за вясёлы характар асабліва любілі каваля дзеці. Яны заўсёды былі яго лепшымі сябрамі. Здаралася, што ў прыпар... Припар ламалася жняярка ці малатарня, прылятаў конніку кузню, а каваля няма. Але кожны з вяскоўцаў ведаў, дзе і як яго шукаць каля рэчкі па галасах дзяцей. Каваля чыніў дзверы ў хату і замест звычайнага прывітання грымнуў так, што ажно калыхнулася полымя на прыпечку. «Рождяство твое, Христе Божа наш!» Саша са смехам заціснула вушы. Яна любіла гэтага вясёлага чалавека, ведала, які ён жартаўнік. «Дядька Алексей, дачку разбудзіце!» Ён заціснуў далоні рот: Ой, прабачай, ад ракавіца забыўся, мір дому сяму. Зняў шапку, гледзеўся паўзмрок. Кажуць людзі добрага чалавека ты сабе прыдбала. <laughs> Чалавек як чалавек, усміхнулася Саша. Кажуць, песні ведае. Спявае часам, Петя! покликала она. Зарыпел ложек, стукнула мылица. Лялькевич вышел за грубки на святло. Каваль ворухнул рудыми кашлатыми брывами, якія ранее яго заўсёды былі падпалены, а цяпер адраслі, бо працы ў кузні не было, і нік выпрастаўся, чаго здаўся яшчэ больш высокім. «Вось ён, які твой чалавек!» пачціва схіліўшы галаву, павітаўся выразна па-руску: «Здравствуйте! Я тутэйшы каваль, зайшоў пазнаёміцца. Лялькевіч з цёплай усмешкай на твары працягнуў руку як добрыму знаёмаму. Добры вечар, Алексей Сафронович. Каваль кінуў на Сашу вясёлы позірк, імкліва схапіў руку камісара, моцна сціснуў, накрыў шырока, як лапата далоні левай рукі, радасна пачаў трэсці. «Рады, рады, дарагі, Уладзімир Іванович, што бачу вас паздаравелым! Дзякуй табе, хведараўна, што выхадзіла чалавека!» Саша ад здзіўлення разявіла рот. Павітаўшыся, яны адразу схаваліся за грубку. Каб не было відаць з вокнаў, хоць заглянуць з вуліцы ў хату ніхто не мог, шыбы пакрыліся тоўстым пластом намаразі. Аднак залішняя асцярожнасць не шкодзіла. Саша ўсё яшчэ нічога не разумела. Лялькевіч, злавіўшы яе, неўразуменны позірк растлумачыў. Гэта той Александра Фёдоровна, каго хлопцы завуць старым. О, мне варта было пакрыўдзіцца. Які я стары? Пажартаваў Алексей Сафронович і панізіўшы голас амаль да шэпту, пачаў дакладваць аб справе: «Значыцца так. Владимир Иванович, каб не траціць часу. У Гомелі я быў. Праўда, на завод не трапіў. Немец арганізаваў там рамонт танкаў, паставіў варту, але з людзей сяго таго знайшоў. Мала сапраўдных людзей асталося, заводы эвакуіраваны, рабочы клас выехаў у тыл, але чалавек трох знайшоў. Надзейныя людзі, дружбакі мае колішні, з якімі я працаваў некалі. Арганізацыі ў іх пакуль што няма, але цяпер будзе, калі я ўсё ім расказаў. Людзі рвуцца помсціць. Галоўнае зрабіць пачатак, каб было ядро. За гэтых людзей ручаюся. Добра, няхай арганізуюцца вашы сябры. Будзеце трымаць з імі сувязь. Пасля звяжам іх непасрэдна з атрадам. З такіх груп мы павінны стварыць у горадзе моцную баявую арганізацыю. Такое ўказанне партыі. Добра, добра, Алексей Сафронович, дзякую за ўсё. Няма завошта, Владимир Іванович. Усе служым трудавому народу. Саша стаяла каля прыпечка як на варце, падкладала вагонь трэскі, здымала зварыва пену і слухала іх ціхую размову. У душу яе расло нейкае ўрачыстае захапленне, відаць ад таго, што разам з імі такі чалавек, як каваль, і, напэўна, яшчэ таго, што камісар даверыў ёй тое, што хлопцы чамусьці хавалі. Даверыў нават больш, надзвычай сакрэтныя планы. Увогуле з яго прыходам Саша адразу зразумела сэрцам адчула, які велізарны размах набывае барацьба супраць ворага, як шырока яна разгортваецца. І гэта нягледзячы на ўсе яе асабістыя перажыванні, радасна акрыляла, быццам яна паднялася высока-высока і ўбачыла шырокія прасторы, на якіх разгараўся агонь змагання. Мацнела яе вера у блізкую перамогу. Вера гартавала волю, надавала мужнасці. Цяпер кожны факт, які сведчыў пра разгортванне барацьбы, прыносіў ёй радасць. «Вы хацелі скарыць нас, паставіць на калені? Дык вось вам, атрымлівайце!» З нянавістю думала яна пра акупантаў. Каваль-падпольшчык чамусьці узрадаваў яе. сядзеў на ляжанцы, нахіліўшыся да лялькевіча, які прымасціўся ніжэй на ўслончыку, глуха бубніў, гаварыць шэптам ён не ўмеў. Думалі мы з хлопцамі, як выраілі, каго яшчэ можна ўцягнуць у арганізацыю. Безумоўна, людзей добрых многа, але я за асцярогу. Пакуль што, прапаную двух хлопцаў: Паўліка, катуха і Лёню давыдзенку. Александра ведае іх, кіўнуў ён на Сашу. За гэтых хлопцаў я ручаюся. Ха, рыбаловы. Лялькевіч прыглушана засмяяўся. Рыбалоў, найвышэйшая тэстацыя, рыбаловы мае лепшыя сябры. А сяброў сваіх я ведаю, Владзімир Іванович. Добра. Прымайце. Але дамовімся так. Пра тое, што ў арганізацыі Александра Фёдоровна і Даніла няхай новыя не ведаюць пакуль што. Данілу схаваць нельга. Трэба, пакуль не праверым людзей у баі, А што да Александры Фёдоровны, то пра яе наогул, думаю, не трэба гаварыць усім членам арганізацыі. «Значыцца, мне наканавана ўвесь час ад сваіх хавацца», – спытала Саша, як быў жарт, але з прыкметнай ноткай крыўды ў голасе. «Ад немцаў, Александра, – прагудзеў адказ каваль, – ад паліцаяў, а свае будуць ведаць. Не цяпер пасля даведаюцца. Берагчы цябе мы будзем як вока. Не забывай, што ў тваіх руках не адно тваё жыццё. І без таго ты робіш вялікую справу. Ой, што я там раблю? Не кажы. Выратаваць, вылічыць, схаваць аднаго радавога савецкага байца, гэта ўжо брат ты мой подвіг. А Владимир Иванович Саша убачла, як Лялькевич стиснул колено коваля, и той замолк. Яны прыслухаліся да крокаў на вуліцы, да шадровак. «Не асуджаеш, Владимир Іванович, маю выдумку ж са шчадраваннем?» – спытаў каваль пасля хвіліны маўчання, не чакаючы адказу, растлумачыў. «Хацелася мне хлопцаў разам сабраць, так, каб гэтыя ганчакі не западозрылі ні ў чым». Яшчэ тыдзень назад пайшоў я да гуся, спытаў дазволу, ці можна аднавіць старыя народныя традыцыі. Ты думаеш, пень гэты сам вырашыў? О, <laughs> трасца! Паехаў да гаспадароў сваіх немцаў. А там, відаць, хітры гад сядзіць, даў загад аднаўляць і падтрымліваць усё, што звязана з рэлігіяй, з верай. Паліцаі гэта разнеслі па сяле і ведаеш, які вынік, вырашылі нашы бабулі адкрыць сваю царкву. А папа няма. Вось і з'явілася учора дэлегацыя да мяне. Запрашаюць заняць гэтую высокую пасаду. Каваль забыўся рагатаў, быццам сыпануў бульба падлогу. Лялькевіч ляпнуў яго па плячы, «Тишей вы, гром Петровский! Что ж вы отказали?» Ха, «Приняв делегацию с повагой и дипломатично отмовился. Не маю права, — кажу я, — я растрыга». «И теперь нельга поправить?» «Что? Кап стать вам попом?» Каваль вытрашчыў на лялькевіча вочы. Чакай, вы лічыце, што гэта нам патрэбна? Думаю, што не зашкодзіла б. Нашым людзям было б лягчэй прыходзіць да папа, а яму ездзіць у горад, у суседнія вёскі і наогул сустракацца з рознымі людзьмі, паладзіць з уладай. Некарысна хіба? Не каваль ляпнуў сябе далоні па лбе. Ах ты ліха маё! Як жа гэта я такі мудрэц і хітрэц не дадумаўся. О, о. Вось праўду кажуць, век жыві, век вучыся. Пабаяўся, што рыза мая не спадабаецца хлопцам. Яны любяць каваля і рыбалова. Добра, Владзімир Іванович, паспрабую, пачаць перагаворы. Калі абмеркавалі падпольныя справы каваль раптам прапанаваў. Давай спяём, Владзімир Іванович, што-небудзь. Што вы? Камісар нават разгубіўся ад такой нечаканай прапановы. Пачуюць. Што падумаюць у такіх умовах, ды да яшчэ перад святам. А мы так, каб ніхто не пачуў. Каваль пасунуўся на ляжанцы да глухой сцяны, не чакаючы згоды ціха заспяваў: За Сыбіром сонце сходыць, хлопці не зівайте. Лялькевіч не вытрымаў, падцягнуў: Вы на мене кармелюка всю надію майте. Так на паўголасу Праспявалі куплеты два. Алексей Сафронович уздыхнуў, пахваліў, як той казак. «Добра, сынку! Эх, і рвануць бы нам з табой на поўны голас!» І, нахіліўшыся да Лялькевіча, заспяваў яшчэ цішэй без слоў «Свяшчэнную вайну». Сашу быццам уважаў ударыла токам. Скалануўся, здрыгнуў кожны нерв. Гэтую песню яна ўпершыню пачула некалькі дзён назад. Тут жа ў гэтым закутку ў такі ж вячэрні час гэтак жа амаль шэптам Лялькевіч навучаў Даніка спяваць яе. І вось ужо спявае каваль. Не, не адзін ён, не Спявае камісар, Саша чуе яго голас. І сама яна таксама спявае суровай мелодай гучыць у душы, у галаве запаўняе ўсю яе істоту. Яна падышла да спевакоў, засланіла іх ад акна. Але песня змоўкла. Алексей Сафронович гневна прашаптаў: «Гнілой фашысткай нечысці загонім пулю в лоб і саскочыў з ляжанкі. Пора мне ісці. Хлопцы чакаюць, каб яны часам не выбрыкнулі чаго-небудзь без мяне. Хлопцаў, беражыце, Алексей Сафронович з бацькоўскім клопатам папрасіў Лялькевіч. Музыка Аднойчы Даніка цішка ўскочылі ў хату вельмі ўзрушаныя. Данік цягнуўся абрамаль сілком. Той асабліва не ўпіраўся, але нагадваў раз'юшанага звярка. Маленькі, у расшпіленым кажушку, у вялікіх стаптаных валёнках ён выглядаў некім дзікаватым, натапыраным. Лялькевіч і Саша насцярожыліся. Хлопцы ніколі гэтак не ўрываліся, яны наогул рэдка хадзілі разам, каб асабліва не выяўляць сваю дружбу і ставіліся адзін да аднаго гэтак жа, як кожны з іх ставіўся да любога іншага свайго равесніка аднавяскоўца. Яны спыніліся ў парозе, Данік задыханы расчырванелы кінуў позіркам ці няма старонняга ў хаце і адразу да лялькевіча: « Таварыш камісар, скажыце вы яму, Вось жа дурань. Цішка стаяў збялелый. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.